Kemudian juga uh, Imam Ahmad rahimahullah taala berbicara tentang orang yang mengatakan lafaz di Quran makhluk. Lafaz dengan Quran itu adalah makhluk. Ini kalimat ini mengandung dua kemungkinan. Mungkin hak, mungkin batil. Dua kemungkinan ini. Sering Imam Ahmad berbicara keras terhadap orang yang berbicara seperti ini. Kata beliau, siapa yang berkata lafzi bil Qur'an ini makhluk? Fatwa jahil. Dan siapa yang berkata lafzi bil Qur'an jahil makhluk? Fatwa mutadid. Saya berkata Al-Quran, yang lakasku dengan Al-Quran, itu makhluk, maka ini adalah jahil. Siapa yang mengatakan, pelabatanku, dengan Al-Quran bukan makhluk, maka dia adalah muktadi. Bagaimana ini? Harus dipahami kalimat Imam Ahmad ini. Jadi sekarang kalimat ini nak di Al-Quran itu punya dua kemungkinan memang. Mungkin benar, mungkin salah. Sebab dari kalimat nak di lafadku itu mungkin bermakna masdar dan mungkin bermakna maf'ul. Mungkin bermakna masdar yaitu lafzi dan mungkin bermakna maf'ul yang dia lafadkan. Dalam orang-orang jahiliyah ketika sudah mulai uh, lemah, mereka bersembunyi dengan kalimat-kalimat seperti ini. بينه وبين لان كلمه كلمه ينتبه إذا اللفظ القرآن هذا ممكن لفظ القرآن ممكن ممكن حد ممكن باطل بشرط ممكن زي ينبغي جدا adalah القرآن التسمير yang telah fakkan التسمير makhluk dan diinginkan oleh ahli bidah dipahami Karena pelafazan yang melafatkan ahli sunnah wal prinsip bahwa lafaznya hamba, hamba berucap, itu pekerjaan dia dan pekerjaan seorang hamba itu adalah makhluk. يشتغل الله خالق كل شيء الله من تتكلم ثلاث شغل إن الله خالق كل قانون وصنعته تقول الله من تتكلم تتكلم بس أمر ثانية كان الله سبحانه وتعالى بالكلمة الله خلقكم وما تعملون أي من تتكلم كلمة أقل كلمة كلمة Jadi perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Perbuatan makhluk apa saja yang dia perbuat? Dia memukul, melempar, berucap, berkata. Itu semua adalah perbuatan makhluk. dan perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Ini yang dikarang oleh Imam Bukhari satu buku khusus judulnya Qalbi Af'al Ibad. Makhluknya pekerjaan hamba. Makhluknya perbuatan hamba. Penjelasan khusus tentang akidah beliau dalam masalah ini. Itu yang Imam Bukhari di fitnah seputar masalah ini. Nah, dan para ulama sendiri menyalahkan memang. Orang yang menggunakan lafaz di Al-Quran itu makhluk atau gairu makhluk. Dilarang mengucapkan kalimat ini. Satu, kerana lafaz ini mengandung dua kemungkinan. Kedua, tidak ada para ulama salah yang berucap seperti ini. Nah, maka hendaknya ditinggalkan kalimat seperti itu dan kita tetapkan bahawa Al-Quran adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan ringkas berkaitan tentang masalah Al-Quran, kalamullah. Sebenarnya banyak kurang ya, tapi insyaAllah kali cari dari masalah ini. Kita pindah ke poin berikutnya. فالإمام البربهاري رحمه الله تعالى والإيمان بالرؤية يوم القيامة dan beriman tentang ru'ya pada hari kiamat. يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم mereka melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata-mata kepala mereka وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ Allah mengkisah mereka bila hijab ini walaupun jumlah tanpa hijab dan tanpa perantar atau tanpa penerjemah. Sekarang dia bertindak ke pembahasan masalah Rukunullah. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam masalah Rukunullah ini, ada beberapa perkara yang butuh kita rinci. Betul kita ada kaitan. Yang pertama, tentang masalah uh, adillah, dalil yang menunjukkan tentang Ru'yat Allah. Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada hari kiamat. Nah, banyak dalil yang menunjukkan. Itu kalau Ibn Al-Tayyid kita selatan dahil dan beliau menyebutkan hadis-hadis yang sangat banyak sekali dalam kitab beliau dia uh, hadis arwah ila bilai al-akrah ya. nah beliau menyebutkan banyak hadis yang berkaitan dengan ini di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Ujuhun yawm idin nabira ila rabbiha nabira wajah-wajah pada hari itu nabira Nabi itu sangat indah mesra, bergembira. Ila Rabbiha nazira. Kepada Rabbnya mereka melihat. Kepada Rabbnya mereka melihat. Ini penetapan bahawa Allah akan melihat. Dari dua ayat ini dan beberapa sisi penetapannya. Pertama dikatakan ila Rabbiha nazira. Melihatnya kepada Rabbnya. Kalimat nazara dalam bahasa Arab kalau dia pakai ilah setelahnya, nabara ilah. Itu bermakna melihat kepada. Kalau dia katakan nabara fi, kalau pakai fi setelahnya, nabara fi, itu artinya tadabur. Pandang dan tadabur. Kalau dia katakan nabara tu fil kitab, dia melihat ke al kitab, berarti tadabur. Perhatikan kitab ini. Kalau tanpa tak dia, tanpa muka hati, kadang bermakna menunggu. Kadang bermakna menunggu. Kira mestilah ketika dibacakan ayat ini, dia katakan tidak, bukan melihat itu. Maknanya berhenti. Nah, ini salah dari sisi bahasa. Sebab dia mutasi dengan huruf ilah. Setelah nabara ada kalimat ilah setelahnya. Menunjukkan nabara bermakna melihat. Ini yang pertama, sisi yang pertama dalam ayat. Kemudian yang kedua, barang ini disandarkan kepada wajah disandarkan kepada wajah kalau melihat disandarkan kepada wajah bermana apa? melihat dengan mata kepalanya kan begitu kalau bermana menunggu dan cocok disandarkan kepada wajah ada wajah-wajah yang menunggu wajah-wajah menunggu kalau wujud yang lain dengan wajah-wajah waktu itu memandang nah ini baru cocok ya kan? dari sisi bahasanya المقادير Jadi dari kalimat Mahathira dalam ayat sudah menunjukkan tentang hal tersebut dengan rupiah yang dia bergembira dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Kan tidak? Tentunya mereka orang-orang kafir ini. di dunia ini dari يومئذ mereka pada hari itu حديثه لمحجوبون mereka بشجاع تركيا maksudnya mereka tertirai tidak beri kalau selain orang kafir akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala paham ini? iya yaitu kaum muslimin, kaum muslimin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nah dari yang ketiga Surah Al-An, ayat 113. La tidrikuhul abasar. Wahua yudrikul abasar. Wahua latihul khabir. Allah itu tidak bisa tidrak. Tidak bisa diliputi oleh mata. Dan dialah Allah meliputi mata. Maka mata? Dan dia pula yang maha latih dan maha khabir. Nah di sini dipakai berdalil dengan ayat ini oleh ahli sunnah. Dan ahli sunnah juga berdalil dengan ayat ini untuk mengatakan tidak ada rukyah. Katanya di sini Allah itu tidak bisa uh, diliput oleh mata. Kalau begitu tidak bisa dilihat. Ahli sunnah berkata salah itu pemahaman. Bahkan ini dalil menunjukkan bahawa Allah bisa dilihat. Sebab istirahat itu maknanya adalah meliputi segala sesuatu dari segala sisi ini. Itu istirahat mulai. Kalau baru sekedar melihat, belum tentu istirahat. Tapi dikasih contoh oleh ahli sunnah dengan ayat Al-Quran di dalam surah Syuara ketiga uh, Nabi Musa dan kaumnya sudah dikejar oleh Fir'aun katakan dalam ayat falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna la mudrakun maka tatkala dua kelompok sudah saling melihat baru saling melihat ya maka berkatalah para pengikut Nabi Musa suruh kita akan diikrar. Suruh kita akan diikrar. Jadi baru tadi waktu berikut. Baru berikut ini dia tidak ada. Sudah diliputi. Ini, ini baru saya melihat. Baru saya melihat. Kita harus, dia diikrar belum tentu. Dia tidak melihat. Nah, ha. Rizu Ahli Sunnah ketika membahas tentang masalah Ruhiyah Seperti Imam Muqtahawi Rahimahullah Beliau katakan Ruhiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kepada penduduk surga dan hak. Bidai ihafa wala kejiyah. Tanpa ihafa, tanpa mengikuti dan tanpa, tanpa kejiyah. Jadi yang beruya, ya, dilihat, Allah dilihat. Tapi apakah dilihat semuanya? Segala sisinya, segala sisinya? Tidak. Tapi betul yang beruya. Tapi, untuk mendekatkan pemahaman, saya mau ingin diri. Saya mau lihat, lihat. Saya lihat saya mau ini. Dari arah depannya. Tapi belakangnya apakah saya lihat? Jadi apa sekarang saya lihat namanya ruqyah, bukan ihadah. Bukan ikhraq namanya. Kalau ikhraq itu saya lihat semuanya. Saya pandang semuanya itu namanya ikhraq. Kita habis. Dan yang ditetapkan untuk manusia melihat rohnya itu hanya sekedar ruqyah. Dan tidak bermakna ihadah dari segala sisi. Kita habis. Ya. Dan sebagaimana halnya sifat Allah, ruqyahnya seorang hamba pada rohnya itu tidak sama dengan ruqyah makhluk semua dan makhluk yang lain. Ya. Dan kita disamakan rupiah hamba kepada rohnya dengan rupiah makhluk kepada makhluk yang lainnya. Baik. Jadi kita tetapkan hal ini. Namanya Raja Adilah yang menunjukkan tentang Al-Ibad, uh, Al-Ru'yah dan Rasulullah SAW bersabda dalam segi Al-Fayhi Innakum satarawna Rabbakum Kama tarawna al-badara Kama tarawna al-qamar Dailat al-badar Datu bawah muna fi ru'yatihi Semuanya kalian akan melihat Rabb kalian Bagaimana kalian melihat bulan pula ibadah muslimah kalian tidak terhalangi pun dalam mereka. Jadi kita diberi perumpamaan oleh Nabi itu. Ini perumpamaan ini dan tersebut menyamakan. Tapi takrib al-adham, mendekatkan pemahaman. Jadi Mendekatkan pemahaman. Jadi bulan di bulan purnama tidak tertutup dengan awal. Tidak-tidak uh, tidak terlihat eh, atau kamar atau bagaimana. Tentunya jelas sekali kelihatannya, ya kan? Maka kita pula akan melihat oh, kepada Allah Subhanahu Wataala sangat jelas. Jadi bentuk di sini yang diserupakan itu adalah penyerupaan melihat, melihatnya melihat dengan sangat jelas, bukan yang dilihat. Jadi dari samakan Allah dengan bulan dan begitu. Ya. Nah, kepada para ulama, kau yang di sini arruya, arruya, bukan tashbih al-marfi bil-marfi. Demikian. Jadi apa yang saya ingin katakan? Nah, dan juga di dalam hadis Suhaib Ibn Sinan Ar-Ruhi dalam hadis uh, dalam Sahih Muslim ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan lil nabi ahsanul husna wa ziyadah bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan kebaikan dan tambahan. Apa tambahan ini? Ada disebutkan dalam hadis Suhaib bahawa tambahan ini adalah an-nazaru ila wajhi Allahil Karim melihat wajah Allah yang maha mulia. Melihat wajah Allah yang maha mulia. Nah, jin melihat kepada wajah Allah yang maha mulia. Jadi bapa Allah akan melihat pada hari kiamat. Hadis Suhaib ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikritik oleh Imam Mudara Putri. Maka, Imam Mudara Putri. Dan Syekh Imam Muslim juga, dia setuju menemukannya. Cuma bagian para ulama menyebut bahawa titik perumahan kurang jelas. Sebab yang meriwayatkannya dari Tabi Al-Unani adalah Hamad bin Salam. Dan beliau adalah rawi yang paling kuat riwayatnya dari Tabi. Walaupun disebuti oleh empat orang, Hamad bin Zaid dan lain-lainnya, itu merasa menggoyat riwayat Hamad yang dikatakan bahawa riwayatnya adalah yang paling sahih. Maka akhbalnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, kerana itu yang masukkan di dalam sahih Muslim. Ya. Baik. Baik. Baik, eh, setelah kita mengetahui dari dari Allah subhanahu wa ta'ala akan ingat pada hari kiamat Perlu diketahui Bahawa ahli sunnah wal jamaah menetapkan Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Dilihat di dua tempat Yang pertama Di Al-Arafah Di Bawah pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan وتعالى نبينا kaum mukminin. Nah, kemudian yang kedua di surga surga Allah subhanahu wa ta'ala ini ru'ya yang disebabkan oleh ahli sunnah wal jamaah tidak ada silap di kalangan ahli sunnah ada silap di kalangan ahli sunnah Apakah ruh ya Allah di Arafat? Kalau di surga ya jelas ya. Kota mu'min ya. Waktu yang masuk surga hanya orang yang beriman. Tapi di mawkif. Ya. Di mawkif. Apakah yang melihat Allah di situ cuma kaum mu'min? Bagaimana dengan orang-orang munafik ini? Bagaimana dengan orang-orang kafir? Melihat atau tidak? Ini ada silap di kalangan ulama ahli sunnah dalam masalah ini. Uh, panjang uraiannya. Yang jelas, Perlu kita ketahui bahawa ada hadis menjelaskan bahawa Allah Jalla wa'ala akan datang kepada umat. Dan pada umat itu ada munafik. Orang-orang munafik. Maka Allah datang selain dari surah yang mereka lihat. Selain dari surah yang mereka lihat sebelumnya. Maka diperintahlah mereka sulit, mereka tidak sulit. Mereka berkatakan di sini sampai roh tadi datang. Kalau yang dikatakan dalam hadis, Al-Muttafaq Ali. Nah, atau di dalam Sayyid Bukhari. Ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meningkat asfah. Meningkat betisnya. Maka dikenallah oleh orang-orang yang beriman dan orang yang beriman sulit. Dan tersisalah orang-orang munafiknya dan mereka ini dalam keadaan tidak mampu untuk apa namanya uh, menekokkan tubuh. Ha, dari sini, dari kenalilah ini, para ulama menyimpulkan masalah ini. Bahawa melihat Allah pada mawkif itu terbagi dua. Ada melihat Allah, ru'ya yang bentuknya, ru'ya ikram, walidda wa na'im. Ru'ya bentuknya, kelihatan, itu dengan kelebaran, itu dengan kelebaran, kegembiraan. Ini ru'ya bagi orang-orang yang berbeda. Adapun orang-orang munafiknya itu ru'yanya adalah ru'ya hisab. Hisab dan ru'ya takrir. Untuk mentakrir apa-apa yang ada pada mereka. Dan ru'ya ta'rif, sebagai ta'rif. Bukan ru'ya nikmat lelah seperti kaum mukminin enggak. Ini untuk orang benar. Ada pun orang kafir, kebanyakan para ulama ahli sunnah kecuali yang syad, itu mengatakan orang kafir sama sekali tidak melihat apa subhanahu wa ta'ala. Jadi perselisihan, banyak perselisihan hanya di kalangan orang munafik. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Baik. Nah, itu ru'yatullah melihat Allah di mana? Di hari kiamat. Bagaimana dengan di dunia? Fakat para ulama ahli sunnah bahawa tidak ada yang melihat Allah. atau di dunia terbagi dua. Kita dua dua dulu. Ru'ya dalam keadaan terjaga dan ru'ya dalam keadaan tertidur. Ya. Kalau dalam keadaan terjaga sadar, para ulama ahli sunnah sepakat bahawa tidak ada seorang manusia pun yang melihat Allah dalam keadaan terjaga. Kecuali Rasulullah diperselisihkan. Ilmu yang dari Rasul sepakat para ulama. Tidak bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Sebab di dalam hadis riwayat Muslim dan sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menyatakan ta'allamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamut. Tahuilah bahwa kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian mati. Nah, tegas. Tidak ada yang melihat Rabb sampai kalian mati dalam keadaan salah. Paham ini? Karena itu, orang-orang sufi sebagian orang yang sesat di zaman ini dan meniru manusia kepada kezatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala katanya lihat cahaya melihat dan seterusnya di khurafat ini semua adalah perkara yang merupakan kekufuran sebab ahli sunnah wal jamaah sepakat akan hal ini siapa yang mengatakan Allah dilihat dalam keadaan terjaga di dunia maka ini hukumnya kafir selalu Islam mengingkari suatu perkara yang dimaklum secara darurat dan tidak hari cuma diperselisihkan pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mi'raj ke langit apakah beliau melihat Rabbnya atau tidak nah ada mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Rabbnya subhanahu wa ta'ala jadi mengatakan melihatnya ada mengatakan melihatnya nah tak ada yang tawakuf dalam masalah ini bagaimana yang keterangan tadi. Cuma yang dipakai oleh Ibn Khuzimah dan banyak para masyarakat. Dan Syekh Mufbil juga menguatkan pendapat ini. Bahawa Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepala ini. Tapi beliau melihat dengan hati. Melihat dengan hati. Ini yang dikuatkan oleh para masyarakat. Untuk mengkompromikan antara dua hadis. Hadis yang Aisyah. Aisyah berkata siapa yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Rasulullah SAW telah berusaha. Tapi yang dinafikan oleh ayat yang sini menafikan melihat dengan mata. Ada pun Ibn Abbas, beliau meruatkan Nabi SAW bersabda, Raitu Rabbi fi ahsan surah, saya melihat Rabbu dalam surah yang paling indah. Itu takkan para ulama mengatakan ini, ia dengan hatinya melihat dengan hati. Tahu Ini melihat dalam keadaan terjaga. Bagaimana kalau tidur? Mungkin seorang itu seorang mukmin melihat Allah dalam keadaan tidur. Para ulama atau ahli sunnah wal jamaah sepakat tentang mungkin. Tentang mungkinnya hal tersebut. Bagaimana yang dimungkin oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Dan ini adalah fatwa Syekh Ibn Taymiyyah. Dan Syekh Mubir dua kali terdengar. Dia beri fatwa bahawa ditanya. Apakah mungkin seorang itu melihat Allah dalam tidurnya? Dia mungkin mungkin saja. Dan ini adalah Ibn Taymiyyah menutup kesepakatan. Di kalangan ahli sunnah, tentang mungkinnya dan kata beliau tidak ada yang mengingkari ini kecuali jahiliyah. Orang-orang jahiliyah. Bapak orang-orang jahiliyah saking apa namanya eh, habisnya untuk menafikan rupiah sampai rupiah yang dianggap oleh kebanyakan hampir seluruh kaum muslimin dan para ulama bersepakat diingkari juga oleh jahiliyah. Nah, diingkari juga oleh jahiliyah. Dan tidak ada yang mengingkari tentang mungkinnya Allah Subhanahu Wa Taala dilihat di dalam tidur kecuali orang-orang al-jahiliyah dan satu lagi. Ada orang yang berkata namanya Ahkari. Dia mengingkari. Subhanallah. Lihat akal manhaj yang rusak seperti itu mungkin terus perkara-perkara yang besar. Terjadi kesalahan. Bukan-bukan lagi kata semua syafiyat. Kata dia dapat syafiyat bila mungkin dilihat Allah. Pasal tidur. Akhirnya memberikan bantahan. Ini adalah perkara yang salah menurut kesepakatan para ulama. Yang mana? Lancar. Tanpa ilmu. Jadi murahkan. Dan ini tidak seperti yang disebut oleh Syekh Islam Ibn Taymiyyah cukuplah memiliki fatwanya Syekh Muslim, fatwanya Syekh Ibn Taymi, dan lain-lainnya cukup. Penuhannya orang yang kalau sudah rusak manhaj, akidahnya, seperti itu, munculnya, muncul, apa yang ada. Kerana dikata Imam Umar Bahari, kalau nampak pada seorang, satu bidah, hati-hati dengan kami. Nanti akan nampak lagi yang lain. Akan nampak lagi yang lain. Subhanallah. Nasa Allah Salamat Al-Afiyah Jadi kesimpulan dalam masalah Ru'yat Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan kita kita semua Dengan memandang kepada wajahnya yang penuh dengan Dengan kata Al-Fiyah Nah Baik Kemudian kita pindah ke poin yang ke 18 Dikatakan di sini Oleh Imam Al-Barbahari Rahimahullah Ta'ala Wa'imam bin Nizam Yawal Qiyam dan beriman tentang timbangan pada hari kiamat. Yuzan fihi al-khair wa syarr. Lahu kitfatan wa lisan. Ini pakai kuau sendiri ya. Jadi kan maksud. Ini semua beri merisi tentang sunnah. Dari sunnah begini. Sunnah itu Al-Quran adalah dalam Allah. Ini dari sunnah. Oh, ini prinsip sunnah. Prinsip Islam. Ini semua yang Termasuk dalamnya adalah beriman tentang timbangan. Pada hari kiamat yuzan fihi al-khair wasyarr ditimbang dalam timbangan tersebut kebaikan dan kejelekan lalu kismatan wal syarr timbangan itu punya uh, dua kifah punya dua anak timbangan dan punya lisan lisan yang menyandang timbangan yang Bukan lisan dalam arti lisan ya. Jadi harus paham. Dalam bahasa Arab, timbangan. Anggap neraca sekarang bagi Indonesia. Di Indonesia yang mungkin neraca. Neraca, timbangan neraca ini. Di tengahnya itu kan ada penyangga kan? ya. Penyangga ini dalam bahasa Arab itu namanya lisan. Itu namanya lisan. Kita hari kita akan urutkan semua dalil-dalilnya ini. Kan beliau tetapkan harus diimani. Setiap perkara yang harus diimani pasti ada dalilnya. Kan begitu. Baik. Sekarang kita berkata, beriman tentang miza yang manusia. Tentang miza pada hari kiamat. Ini kan bahawa timbangan itu pada hari kiamat. Bagian di dunia ini adalah amalan tidak ada kisah. Besok di akhirat, kisah tidak ada amalan. Kisah tidak ada amalan. Maka, di antara prinsip seorang muslim adalah beriman tentang timbangan pada hari kiamat. Kita imannya kita sebut. Bagaimana? يتدخل dalam Al-Quran. والوزن يومئذ الحق الوزن timbangan pada hari itu adalah hak ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون نعم siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung Dan siapa yang ringan timbangannya? Maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dalam neraka jahanam kekal di dalamnya. Nah, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada harga dan tidak seorang pun yang dizalim. Maka ini semua penetapan tentang timbangan pada hari kiamat. wajib kita imani tentang adanya timbangan tersebut. Ya. Kini Mahmud Barbahari mengatakan iman di mizan. Pakai lapat tunggal, al-mizan. Al-mizan artinya satu timbangan. Dan diperkintifkan oleh para ulama, apakah timbangan itu cuma satu atau banyak timbangan pada hari kiamat. Nah, ini dua kaum di kalangan para ulama ahli sunnah. Ha? Masalah ini. Ya. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى beliau mengatakan bahawa timbangan itu cuma satu ada pun ayat-ayat dengan lapis jamaah itu hitungannya dijamaah karena yang ditimbang ya istibar yang ditimbang tapi hakikat yang ditimbang cuma satu tapi sebagian masyarakat yang lain seperti Syekh Salih Ibn Abdillah Al-Syik beliau menguatkan bahawa timbangan itu banyak sesuai dengan bahagian lapat hadis. Ya, dan saya ini lebih dekat insyaAllah Allah. Sebab kita tidak uh, pergi ke tempat yang jauh. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang bahagian yang nampak. Nah, dalam hal ini dua pendapat di kalangan para ulama muslim. Dan tidak ada uh, pertentangan dengan kalau tidak ada sesuatu yang besar di belakangnya. Nah, jadi kita imani tentang masalah timbangan ini pada hari kiamat yuzal fihi al-khair wasyarr. Ditimbang padanya kebaikan dan kejelekan. Ini kalimat ditimbang padanya kebaikan dan kejelekan. Tapi ya Imam Al-Bahari menguatkan bahawa yang ditimbang itu adalah amalan. Kebaikan dan kejelekan itu adalah ibarat dari amalan. Dan memang kebanyakan dari dari Al-Quran dan Sunnah menunjukkan yang ditimbang itu adalah amalan. Kebanyakan yang diambil dan menunjukkan. Cuma ada dalil lain yang menunjukkan bahawa yang ditimbang adalah lembaran-lembaran catatan-catatan amalannya. Bukan amalannya yang ditimbang, tapi catatan amalannya. Seperti dalam hadis Al-Bitaqa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bin Auf. Yuk tapi rajul ini yawmal qiyamah. Takkan kan seorang lagi pada hari kiamat. Itu sebab hadis Bitaqa itu. Orang ini mempunyai dosa 99 gunungan dosa. Satu gunungan jauhnya sejauh mana rumah, sejauh mata memandang. Ibrani 99. Kemudian ditampakkan kebaikan itu. Yang ringkas tadi itu ditampakkan kebaikan itu. Kebaikannya cuma satu di papa saja. Beri ilah ilah ilah Allah. Nah, dinaikkanlah. Uh, 99 golongan di satu alam timbangan dan di kapal ini satu ini di satu alam timbangan lain. Ternyata lebih berat di kapal ini. Nah, ini sisi penilaian kita yang ditimbang itu apa? Amalan atau catatannya? Catatan amalan. Dan ada hadis yang lain menunjukkan jenis yang tidak ditimbang. Yang ditimbang langsung orang. Orang yang langsung ditimbang. Bukan amalannya, bukan catatannya, tapi untuk orang. Bagaimana hari yang sahih itu? Tiga para sahabat tertawa. Kita lihat uh, lendek yang tadi eh, atau betis Abdullah yang mesut. Abdullah yang mesut cacat, Raja Allah sekarang. Betis dia ada si. Maka para sahabat tertawa. Karena Allah SWT bersabda, Tadhaku, apa kalian tertawa? Kata beliau wallahi nafsi biadi laduma fil mizan yawm al-qiyamah asfal min uhud. Kata beliau demi yang dua keberadaan di tangannya dua kaki cuma seperti ini timbangan pada hari kiamat lebih berat dari dulu. Jadi yang ditimbang apa ya? Kakinya. Ya kan? Hadis lain. Hadis Abu Qarairah, Bukhari dan Muslim. Yuk tabi rajin sabilin yawm al-qiyamah. La yuzan inda Allah jenaha ba'ula. Didatangkan pada hari kiamat seorang yang sangat gemuk. Tapi timbangannya tidak senilai dengan sayap lalat atau sayap sayap nyamuk. Yang ditimbang itu siapa? Orangnya lagi. Yang ditimbang. Jadi ini tiga dalil. Ada yang menunjukkan amalan yang ditimbang. Ada yang menunjukkan catatan. Dan ada yang menunjukkan apa? Orang yang lain tidak timbang. Kerana itu ada khilaf di kalangan para ulama. Apa yang ditimbang? Jumhur ulama memang menguatkan amalan yang ditimbang. Cuma Syekh Dibat di sebagian tarikh beliau, beliau menguatkan sepanjang dalil menunjukkan tiga-tiganya, maka kita tetapkan semuanya. Tapi kita tidak ragukan bahawa memang kebanyakan yang ditimbang adalah amalan sebab dari sangat banyak menunjukkan tentang amalan. Jadi kita simpulkan. Simpulkan dalam masalah ini, bahawa yang ditimbang itu, kadang amalannya, kadang catatannya, dan kadang orangnya langsung, tetapi dari dalil lebih banyak menunjukkan bahawa yang ditimbang adalah apa? Adalah amalannya. Ini simpulkan dalam masalah ini. Kemudian dikatakan, lahum kisbatan. Timbangan ini punya dua kisbah. Dua ada timbangan. Nah, itulah dalil yang disebutkan dalam hadis kita. Itu sisi pendalilan. Di dalam hadis kita disebut Catatan dosa dosa yang kita dalam satu ayat timbangan kita kaya di anak timbangan lain. Iya. Ya kan? Maka dengan itu beratlah kita dapat turun. Nah dengan kalimat berat ini itu ini kata dosa yang lain. Ya kan? Ada lisan. Nah maka dari sini ditetapkan oleh sebagian para ulama ada lisan itu. Walaupun sebagian masyarakat mengatakan ini betul dalil yang ditegak, tapi eh, tidak dipungkiri siapa yang menetapkan hal tersebut, sebab memang bahasa hadis ditapah menunjukkan timbangan itu punya lisan. Timbangan punya lisan. Diambil dari makfum al-hadis. Hal ini? Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت والحمد لله